بسم الله الرحمن الرحيم والفجر Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'aube وليال عشر et par les dix nuits, والشفع والوتر par le Père et l'Impère, والليل إذا يسر et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les hades ?»« Avec Iram, la cité à la colonne remarquable التي لم يخلق مثلها في البلاد dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد et avec les Tamouds qui taillaient le rocher dans la vallée, وفرعون ذي الأوتاد ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux, tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. Et y avaient commis beaucoup de désordres. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. إن ربك لبالمرصاد car ton Seigneur demeure aux aguets. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit Mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit Mon Seigneur m'a avili. كلا بل لا تكرمون اليتيم Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, ولا تحاضون على طعام المسكين qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, وتأكلون التراث أكلا لما qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, وتحبون المال حبا جما et aimez les richesses d'un amour sans borne. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir يقول يا ليتني قدمت لحياتي Il dira Hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, ولا يوثق وثاقه أحد et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. يا أيتها النفس المطمئنة Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs. Et entre dans mon paradis.